ni ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki ni ikiganiro rero aho mwebwe muri ko muratwumviriza murahatandukanye muheza mukatubwira amakuru kumbura abamenyesha amakuru batamenye canke ayo bamenyesha amakuru batashikirije neza uko muje kuvyumva umenyesha amakuru naheza ngo ashike hose rero uh, ah, n'umunsi muraheza rero mutubwire ah, iwanyu amakuru n'umunsi ariko arahavugwa nayo nyine tutamenye uko kubibabwira kandi canke ayo tutamenyesha amakuru batashikirije neza nuko rero Ah, nk'uko musanzwe mubimenyereye murahamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi ndasubiramo ku muhora wa leon kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu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 na gatanu nuko rero muraheze mutubwire amakuru tutashoboye kumenya ngaho muherereye mu kibano canke ayo tutashoboye gushikiriza neza kubera ko tutashoboye gushika ahatandukanye mwabyumvise nuko rero muri kumwe na Elahi lakoze ni jewe turi kumwe ah, namwe bwo muri kumwe muratwumviriza Albert wayo ari mu buhinga bw’ibyuma nuko rero ikiganiro naho iwanyu havugwa make sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro hari uwamaze gushika ku murongo olala yamaze kugenda ku mure hari uri ku murongo alo amahoro neza orara oh yamaze kugenda nuko murahamagara ku muhora wa rewo mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ucaye ku muhora wa limiteri kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi olala canke kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu ubusa mirongo irindwi na gatanu ni ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki mutubwira rero alo amahoro neza amahoro ninde twakuya twakuye ari he ego Samuel bukinanyana mu cibitoke oh la la Eh, Samuel ari bukina nyana ni mu ntara ya Cibitoke kumbure nivyaza gukunda mwikazanure rero mwongere mushirimo n'utwinite dukwiye kugira ngo muheze mutubwire amakuru ariko aravugwa ngaho iwanyu eh, tutashoboye kumenya canke eh, yo tutashoboye gushikiriza neza kubera ko umenyesha makuru adaheza ngo ashike hose rero numwanya wanyu no musirero ni mwebwe mutubera abanyamakuru kugira ngo muheze mudushikirize ayavugwa ngaho iwanyu alo ni sawa ni sawa ninde twakuye eh? ninde twakuye ulala nuko rero mukwakura muraheza muraheza rero mushimutuyinite dukwiye kugira ngo muheze mutubwire amakuru tutamenye ngaho iwanyu twese turondere icyoteza imbere uburundi bwacu tubusanasanisha ibikorwa umunyamahanga yashobora kutwubakira n'akarengo ubuntu burihabwa ibigira inama kanatsinda bigira imana baroni twese turondere icyoteza imbere uburundi bwacu tubusanasanisha ibikorwa hari uri kumwe alo alo alo ninda twakuye turi ko turabumva ndagijimana ndagijimana mm. alo mm, ndabumva ego ndagijimana ngaho ikarusi yahe makuru tutamenye amakuru tutamenye kakumenya mm. hari abantu baheruka gutegwa amagerenade basanzwe mu nzu ahantu bitwa muri zone ibara mm. muri zone iyihe yego abo bantu nyine n'inkozi eh. z'iki barashoboye kwica abantu batatu umugore n'abana babiri mm. nzi ko mwaba mwarashoboye kubimenya ko ntacyo numvise ku iradiyo mm. ariko none uh, uh, abo mu ntwaro uh, hari icyo baba barabivuze ko yego abajejwe intwaro nyene barashoboye kubimenya kuko no guhambwa bagiye guhambwa nyene n'imodoka ya komine maze gutora ivyo ibihano bitwara ku itongo ry'abapfuye mm. ariko baba baragerageje kugira n'amatohoza bakumva ico ubwo bubisha bwoba ko abo mu ntwaro haco baba barashikirije ku bijyanye n'ubwo bubisha ico bwoba bwaravuyeko ko mm. abo bantu mu bisanzwe bari bamaze iminsi babura amanyine bapfa ibintu by'amatongo ndetse icyo kiba byaravuyeho mm. eh. mm. urakoze ndagijimana nimba atayandi makuru ah, ngaho ikarusi ashobora kuba ah, ahari sawa sawa sawa urakoze cyane hari undi ku murongo aro amahoro neza ninda twakwiye twakwiye ari he pansire mpakata mm, bujumbura neza neza hehe ga muri vire muri vire hmm. nayo makuru ariko aravugwa none aho uherereye ga pansire mbatesese urubanza naburanye gutyo mm. hama uwo muntu twaburanye aca yagiriza ko nagerageje kumutera igerenade mm. mangerageza ko munyirutse umwana urwo rubanza rutongora uri muri sentare ntahinyutse mm. urundi rugeze muri sentare gasambura amande mm. ariko iyo gerenade none yaratewe gapamfire nta n'umunsi n'umwe byigeze biyo rero mhm. ikintangaza ni uko sentare iguma interetse amasango kandi wumva ubanza guhica uzi yuko rucibwa ikibirira mhm. rero nagira nsabe nyakubahwa ajejwe ariko ariko gapamfire warituye abajeje intwaro kuko rubanza rwose amatosiye yose ndayafise mhm. nta hantu na hamwe ntagiye ndaburanira mm. ariko rero ngeze muri gasamburamanza isango ry'ica bamaze mm. kumpa amasanga atatu urarakumbure mm. pamfire agatelefone karamugoye nuko rero murahamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi n'ikiganiro aho iwanyu havugwa make alo amahoro neza ninda twakuye ari hehe joseline nyabenda utwakuye uri muri komine musonga si mu ntara ya gatanu Mhm. ngaho none muri musonga ati havugwa amakiga joselyne urara oh joselyne yamaze kugenda akumbure ah, araza kugaruka nuko akunda ndababwira ko muhamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyane kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi kandi iwanyu havugwa amaki muratubwira amakuru ariko aravugwa tutashoboye kumenya cyane tutashoboye gushikiriza neza hari undi ku murongo alo alo oh lala yamaze kugenda nuko rero mu alo alo amahoro neza ninda twakuye amahoro yego ninda twakuye ari hehe Nyumva Elias kabere musanga ati nta yarutana ngaha mu gatakazi. Mm ngahe musonga ati ariko aravugwa make. ashe ni ukuri twegenge amugatazi ndavuga ati biri neza kuko umutekano wifashe neza mm. yego urakoze cyane Elias ngahe musongati murakoze cyane okay mm nuko rero muri kumwe na elahira koza wayo ari mu buhinga bw'ibyuma n'ikiganiro iwanyu havugwa make mu tubwira amakuru tutashoboye kumenya ariko aravugwa ngaho onye canke amakuru dushobora kuba twashikirije ariko ntitwashikiriza nk'uko bibereye kubera ko tutashoboye kwishikira ku rubuga ah, nk'uko oh, umumenyeshamakuru adashobora gushika hose alo alo urara udutelefone turi ko turabagora ko muri murashobora no guhagarara neza kugira ngo muheze mudushikirize ayo makuru ariko aravugwa aho muherereye mugahagarara neza mukaraba ko mufise n'amarezo akwiye canke n'utuyinite nyine dukwiye kugira ngo muheze mutubwire ariko aravugwa ngaho iwanyu tutamenye hari uri ku murongo alo alo mba nari ngarutse mhm, ni eriyasi musongati ni e pansire pansire eh, mhm. urumva ye mm. ndiko niyumvira uko bizogenda kandi urazi bakwakiriza urubanza rw'inyuruzwa ry'umwana w'umukobwa mm. bakakwakiriza ibyo genade mhm. no kwica abantu n'ubwo rubanza akanyashi bamenyesha amakuru ntirucibwa ikibirira mhm. ariko none uh, mu butungane uh, baremeye yuko ubwo iyo gerenade wayiteye mu butungane je ku mutumba ntabona mperiyo kirenate muri zone ntabyo bazi hariya muri sentere y'intango twaraburanye ntabyo bazi ariko gapamfire ntiwigeze utubwira umusozi watubwiye ko uhagaze muri vire ariko ntiwatubwiye eh, ibyo aho buriko birabera urwo rubanza rwatangure ku mutumba wa marumbo hari imigina muri kizitoki mm. eh, urumva rero bye kweri naragumye ndenganywa gushikayo n'umupurotire arantuma akaramfunga indwi zibiri ntababona mm. icyo cyaha ntikinyagiye arandekura mugana mm-hmm. uwo mugabo atanga amahera mu bacamanza kugira nsubire mu gasho ariko gapamfire nta hari ibyemezo byerekana ko umuntu aba yatanze amafaranga yo nyako mumenyesha amakuru mm. twebwe yuko turi mu bantu rero gapamfire pamfire ariko woheze ugasubira mu butungane kugira ngo baheze bagutunganirize ngosubirayo ariko urumva naho njye ni ikiringo kiguma kintwara umwanya umuntu mba ntunze abana urumva ko ari ikibazo ego ariko mugabo urashobora kugenda kwitura ubutungane ubutungane nibwo buheza bukakweza narabwituye mm. kimwe gusa mm. rero cyakiganiro kigizemo iki bitoki ni ukubera nari kubya akazi rero byatumye ntagenda kugira mbaze umukiranganzi mm. w'ubutungane ikintu yomfasha kugira ngo urwo rubanza ruhere ego ariko rero ni ukuca ubyigorera kuko urumva ko ari eh, ibyihuta ukamanza ukajya kubikura mu nzira ah, bakakweza mu gihe atacu nawe uba wiyagiriza ubutungane bukakweza ukambara izeru ukajya gukora ibindi eh, bikorwa eh, nicyo gituma nanjye rero ndiko nshaka kugira ndabe mhm. nyabura abacamanza n'imbeho uwo bakanyumva kweri ngo rubanza rukavuga ngo urwo rugire rumara imyaka itatu ego pamfiri uragize neza bariko barakumva kuri kuravugira no kuri radio rero no kugerageza ukitwararika ibyo eh, bimanze bikuve ko umanze wezwe n'ubutungane hama ucuja gukora ibindi widegembye Ego mwo yasha nje imana kweri mbonye nduhutse uwo mutwaro umugabo yanyegetse Ego genda rero witura ubutungane urakoze cyane pamfiri sawa sawa nuko murahamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu hari uri ku murongo alo amahoro neza ninda twakuye arihe yewe nitwa obedi muri komine butakarwa mu ntara ya ruyigi mm-hmm. ikibazo cyane nashaka gushyikiriza yego ikibazo cy'ubutungane kweri no muri komine butakarwa kiraduhana amakuru ariko aravugwa muri ibyo by'ubutungane ni ayahe amakuru ariko aravuga ino aho ushobora kuza kwitura umuntu agutunganyirize ku ngofero uba wagize agaca kwishyura akakwishyura mm. ati nawe bijya yagize yononye genda umwononere ngaho wumva bagufashije iki ibyo bituma mvuga ati ubutungane no kweri buraduhanze iyo uciye ku ntukadutohoreza nka mwega abamenyesha amakuru mukatubariza icyo bipfako ariko mwituye ku rwego rw'ikomine ya butaganzwa naho baraheza bakaca bababwira iki aho nyine abari ku ikomine ya butaganzwa mvuga niho tuba twituye mhm, mugaca mugenda rero ku ntara naho ah, mugaheza mukabishikiriza ububatwara iby'ubutungane iyo tugiye mu ntara hoho na mitende mugabo ukiri ngaha ku ikomine hoho eh, barakunyonyobeza bakakwica ukamenya ngo nturi umwene gihugu nk'abandi Eh, nicyo gituma eh, imiryango yuguruye mu butungane muraheza mugaca mugenda kwitura mu ntara bagaheza bakabatunganiriza baje nka mwege mushyika kure mwodutohoreza mukatubariza icyo bipfa ego obedu urakoze cyane ngaho mu butaganzwa nuko murahamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu alo amahoro neza urara yamaze kugenda mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi muratwakura mutubwire ah, amakuru ariko aravugwa ngaho iwanyu tutashoboye kumenya canke ayo twaba twarashikirije ariko ntitwashikiriza nk'uko abereye alo alo alo amahoro neza eh mahoro ninda twakuye twakuye ari he patrick karusi komine mutumba mm patrick yego patrice mhm. patrice ngahonye ikarusi muri komine mutumba hari ko haravugwa make eh, kibazo nashaka gushikiriza mhm. twebwe hariho amavuriro atwegereye mm-hm tugiye kwivuza batubwira ko atamiti ihari mhm. twashaka dusabe nk'ubushyikirangange bugejwe amagara y'abantu utubwire igituma kibura kandi dufite na mituweli ugasanga imiti turayibuza abantu bakarwara bakaremba mhm. kenshi bakadutuma kujya kuri farumasi mhm. kandi aha badutuma kuri mhm. oh, yamaze kugenda patrice eh, ari muri komine mutumba mu ntara ya karusi mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi naho iwanyu havugwa make muratubwira amakuru tutashoboye kumenya ariko aravugwa ngaho mu kibano aho muherereye alo amahoro neza amahoro yambu cyane ninda twakuye arihe mu gisuru ego ninda twakuye ari mu gisuru banyankimbona banyankimbona mhm. ngaho igisuru n'ayahe makuru ariko aravugwa tutashoboye kumenya oh lala banyankimbona ari mu gisuru nuko rero mugerageze muze mutu inite dukwiye kugira ngo muheze mutubwire amakuru tutashoboye kumenya ariko aravugwa ngaho mu kibano mutigeze mwumva tuvuga ko alo ni sawa cyane ni sawa nawe olala oh, nuko rero mutubwira amakuru ariko aravugwa ngaho muherereye ngaho mu kibano amaradiyo atashoboye kumenya nuko rero uh, murazi ko umumenyesha amakuru neza ngo ashike hose mubwire uno musi nimwe mutubera abanyamakuru ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yababaye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi abarundi bubu ntibagikunda igihugu cyabo kuko benshi biga igisaho hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami w'uburundi yarumuka amakamira amakuyano abarundi yama amahoro amahonda kuzura ibigega yari ibihe ko bizima byose imangana uburundi bukazimira nshaka no ku burundi ngo nyibukira ku byo nakoze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 harendiye hari ku murongo alo alo nuko ikiganiro na iwanyu havugwa amaki aho rero amakuru tutashoboye kumenya aho muherereye hari uri ku murongo alo alo munezero mukatubwira amakuru tutashoboye kumenya ariko aravugwa aho mu kibano aho muherereye cyane amakuru dushobora kuba twarashikirije ko twashikiriza neza hari uri ku murongo ari amahoro neza ninde twakuye arihe he inde jean utumbereye hehe isonga komine muhuta muri komine muhuta mu ntara ya rumonge mhm. ngaho ku muhuta none hari ko haravugwa amaki gajama ibivugwa ngaho ni umuhuta niko tubona ifuyo y'ikivunde itagomba gukorora ikindi e, iki e, ni ukuvuga imvura ntiriko iragwa si ntawe uri kuravuga Oh la la. Jean-Marie kumuhuta kumburingira ngo araza kudutomorera neza <laughs> ngo imvura ni ngo ngo isigomba kuma ariko araza kudutomorera ni nivyeza gukunda akagaruka ku murongo nuko rero muratubwira amakuru ariko aravuga ngaho iwanyu allo Ahoro cyane Amahoro neza ninde twakuye ari he Ndi umwe sinye izina ariko ndi umwe akora akazi ko kunyanga ikinga ariko woshobora kutubwira aho uherereye n'akazina kawe kugira ngo ndi umwe akorera ino mu mpanuka ntitwoshobora kugutahura ariko nico gituma utubwire amakuru aba ariko aravugwa ngaho se amakuru abanyegeye nico gituma muheza mukatubwira n'izina mukatubwira naho muherereye ugatwumvirize muri ako gace aya aba ariko aravugwa alo alo turi ko turakumva ariko muratubwira akazina n'aho muherereye alo ah, turi ko turakumva ni ishyirahamwe byajye mubita ngo sotazi ni inda twakuye ni inda twakuye mutubabare mumanze mutubwire uwo twakuye orara oh nuko rero abari muratwakura no kutubwira amakuru amakuru kandi yizewe nicyo gituma rero kutubwira izina n'aho muherereye eh, ni ibintu by'akamaro cyane kugira ngo duheze twumve aho muherereye agace akariko amakuru tutashoboye kumenya cyangwa hari amakuru tutashikirije neza kubera ko tutashoboye kuhashika kubera ko mumenyesha amakuru neza ngo ashike hose rero uno mwanya ni urumenyesha amakuru mu kutubwira rero amakuru ariko aravugwa muraheza mukatubwira na kanyu naho muherereye eraho irakoze ni turi kumwe albert nduwaye ari muhinga bw'ibyuma niwe ariko atuma n'amajwi abashikira murahamagara rero kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi uri ku murongo alo eee eh, mahoro mahoro cyane yamba rwose ninda twakuye twakuye ari he basha jewe n'indayisenga claude batazera bidodama ngaha ku mutumba wa rusunu komine musongati mm. ego nkabashatse kwa kuranda ko bigenda neza numva ko bigenze neza ego claude ngaho ku rusunu nayahe makuru tutashoboye kumenya ariko arahavugwa hari amakuru ariko aravugwa ngaho iwanyu ku rusunu tutashoboye kumenya makuru ariko aravuga kweri ni uko twatoye neza niyo makuru ariko aravugwa neza cyane mhm. urakoze eh, cyane zibahora batora neza ariko ubu twatoye neza ego cyane claude urakoze cyane rero ngaho ku rusunu eee eh. mhm. ego kabisa ego bandanye ugira ijoro ryiza ego sawa murakoze sawa sawa nawe urakoze hari undi ku murongo alo amahoro neza ni twakuye hari hehe shadarake no mu rutana giharo mm, shadarake ngaho igiharo n'aya makuru ariko aravugwa tutamenye ah, amakuru y'ino mu rutana mm. oh lala nuko rero mushobora kuba mudufatiye hagati turi mu kiganiro aho iwanyu havugwa amaki ni umwanya wanyu rero wo kutubwira amakuru ariko aravugwa ngaho abamenyesha amakuru batashoboye kumenya canke ah, amakuru dushobora kuba twarashikirije ko ntitwashikiriza neza ariko mwebwe mwayatosoye alo amahoro neza ninda twakuye ari hehe borayi muhongo nyabuhinyuzi intara ya inde borayi muhongo sorayi borayi mm intara ya buhinga komine buhinyuzi intara ya muyinga hmm. none gasore ngaho uh, ibuhinyuza n'ayahe makuru ariko aravugwa tutashoboye kumenya wi turi ko turakumva wi turakumva kuri hadiyo isanganiro twebwe ikibazo dufite hmm. ni icya amavuriro twe twivuriza ugiye kwivuza basaba kwandikira batanu basaba kwandikira batanu igihari basaba kwandikira amaturuza muri farumasi mm. atatu kuza kwivuza muri komine muyinga kandi komine yacu ntabwo hari ivuriro ugiye mm. no kwivuza aho abaganga bahakakira nta n'umuntu arwaye mm. ubu no kwahimba bwari bwanahahimbye kugenda mm. kuza kwivuza nyine mu yindi mu yindi komine hamwe y'izina kandi aba nyine bahubatse amazu muri ariko none gasorayi hari hari ibyemezo hari ibyemezo biba bigaragara biboneka ko basanga bafuhira kubera natwe biratugora kuba tugiye kwifuza ku gito nyine kandi bivuga ngo turafise amavuriro mm. ariko none ga ego sawa nawe urakoze ngaho ibuhinyuza mhm. nuko rero murahamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu n'ikiganiro iwanyu havugwa amakirero muratubwira amakuru aba ariko aravugwa ngaho iwanyu tutashoboye kumenya baciye ngo miliyoneri bose ngo miliyoneri na eko kashi tubwirana tubwirana ngira ibyo numvise ntibike hari indi atari eko kashi ahubwo rero ndikonganyira abantu bataratangura kuyikoresha ngira mbwira njye ndayikoresha haba mu kubitsa amahera kurungika ndetse no kuriha ibidandazwa oh, aho rero reka mbanze ngo ukeze ni ba miliyoneri na eko kashi twese mugende ariko sigurira kuko numvise miliyoneri ntego kashi ntaho urumuriyoni rindira sindaza gukeza simba ubukene maze usangwe kuba miliyoneri na eko kashi twese twese <laughs> kurugutse rero wumve igisabwa kugira ngo ujye mu bantu bagiye gutsindira umuriyoni muri eko kashi ndaguteze yombi inyuma ya bonisi y'ibiciro umunani ku ijana uhabwa uguze amayinite na eko kashi ubu naho eko kashi yabazaniye poromosiyo y'agakura ba miliyoneri na eko kashi ba miliyoneri na eko kashi ukoresheje eko kashi mu kurungika cyangwa kubikura amahera kugura amayinite kuriha fagitire kuriha umudandaza ndetse no gukura amahera yawe kuri konti ya banki ukashyira kuri eko kashi ugashikana ibihumbi bitanu ucuronka amanota aguha amahirwe yo gutsindira umuriyoni ibihumbi bitanu biguha inota rimwe iyo poromosiyo itangura kuri wa cumi n'icyenda rusama uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu imara amezi atatu kandi buri kwezi hazaba hariho abantu baba abamiliyoneri mu gutsindira umuriyoni ayo mahirwe ntagucike yo kuba umumiliyoneri fyonda akanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akanyenyeri rimwe akadirisha gusa wirabire ko urakwinjiza amanota atanu ari nayo guha kuja amahiganirwa umuriyoni na eko kashi eko kashi telefone yawe n'ingodo yawe aro uri ku murongo aro alo amahoro neza ninda twakuye yohani ngaha muri zone ya buterere ngaha mu cya bujumbura yego ego yohani nayo makuru ariko aravugwa ngaho mu buterere tutashoboye kumenya twe twagomba dushyikiriza ikintu mm. kijyanye n'iri barabara ryo ku mubone maranza ego yohani uh, reka tuguhe uh, umwanya wo ku munsi wa gatanu nk'aya mango kino kiganiro kiriko kirabera ko hari ikiganiro giricishikirije ewe ni ukuvuga mm. hari abantu batoza amakori ngaha kuri barabara mhm. eh, ni ukuvuga amahera bariko baratoza nta bitasi bakababwira ko bariko he oya umuntu arenganye zibe n'izivuye no ku mubone zitwaye umucanga mm. zizanye amabuye mhm. nk'ingero y'uko baca batanga igitasi bakabaha amahera mm. eh, ubu rero hari uko nyine basigaye bavugana namba ari kurira nk'ibihumbi bitanu mhm. ugaca usanga amuhaye ibihumbi bitatu ntatora mm. igisasu cyane mhm, none ibyo mwarabishikirije abajeje intwaro barabyumva turamaze no gushyika mu bushikirangange bw'intwaro hagati mu gihugu mm. e, mugabo nta kiravamo ariko icyo kibazo kiri mu bushikirangange gusa n'ubu nta kiravamo kweri kuko tuzoha kundi bimeze neza ugihurengaje ego ego yohani ko ikibazo cyamaze gushika mu bushikirangange bw'intwaro yo hagati reka murindire ikizovamo kuko nabo ntibicaye eh, ko baragikurikirana yego mubwire umuntu sawa sawa nawe ugira ijoro ryiza murakoze nawe nuko oh. hari uri ku murongo ariho iyi nitwa mugisha serisi mm, mugisha aho twakuyurihe ku musenyi w'ubana Mhm. ngaho ku musenyi hari ko haravugwa amaki mu makuru tutamenye eh, gamugisha ibiciro by'inyama ibiciro by'inyama byifashe gute ikiro ni mirongo itatu ikiro ni mirongo itatu ariko ibyo byatanguye ryari none gamugisha uri kuraraba Oh lala uh, ah, mugisha amaze kuva ku murongo kumbure araza kugaruka mugerageze rero umugore tuyinite dukwiye kugira ngo muheze mutubwire amakuru tutamenye mugisha ngaho kumusenyi nivyakunda araza kugaruka tubwire uko byifashe mu biciro by’inyama. Nuko rero murakura kuri mirongo irindwi na gatandatu hari uri ku murongo alo alo amahoro neza mahoro neza ndi aline mu cyankuzo mhm neza neza hehe garine yege na mahoro ego ni mu cyankuzo neza neza hehe basha muri komine mishiha mhm ahi mu cyankuzo gushikiriza ikibazo kwera iki mitinga ku mavuriro iwacu mhm cyabaye ndase kwera tafisa amafaranga nyine umuntu yo gupfana mhm ego ariko bimeze gute neza neza bimeze gute neza neza mugiye kwivuza umuganga bakiri mugiye kwivuza bakurungika kwigurira mm. yego cyane aje watugenda ugure ku maforomasi mm. yego kweri mwe bari bakwiye kubira kweri abantu kweri bararenze ariko none ico mwarahejeje muragishikiriza abajeje intwaro ngaho imishiha kugira bagikurikirane barabe neza bavugane nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu basha baramaze cyumba ariko nta gishasha gihari ariko umugabo abajejwe intwaro barabizi barabifashe mu minwe egoma cyane ego ari reka abajejwe intwaro bakorane nabo mu magara y'abantu kumbure bizoheza bitora inzira sawa mugira ijoro ryiza sawa sawa nawe agira ijoro ryiza ngaho imishiha egome sawa sawa nuko murahamagara kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi cyangwa kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu ari ku murongo alo amahoro neza yego n'amahoro cyane ninde twakuye ari hehe ni jyewe ndayisenga claude ku mutumba wa rusunu mm. ego ego ndashaka kuvuga nk'uko uwo mukayezi avuze kweri na twebwe no ku bitaro bya rusunu ntitworohewe mm. imiti myinshi yaraheze muri komine musongati mhm. none mwarabishikirije abajejwe intwaro basha ntitwabibashikije mugabo bamwe barabishikiriza ndiko nicyo gituma twese kuvugira ku iradiyo ego ngo bose babyumve iyo ni mhm. forowe imiti yaraheze tumaze nk'ukwezi imiti itakiboneka mu bitaro mhm. ego ariko rero oh, muraheze mukabishikiriza abajeje intwaro kugira ngo bace bavugana n'abamushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo baheze batore umuti w'ico kibazo Claude ngira ngo urahejeje kutwumva ngaho ku nuko rero ni ikiganiro abadufatiye hagati naho iwanyu havugwa amaki aho mutubwira rero ku makuru aba ariko aravugwa ngaho tutashoboye gushika ko ah, ndabona umenga hari uri ku murongo alo alo oh nuko rero mugerageze mwikore alo Allô Allô Olala oh yamaze kugenda nawe nyene nariko ndababwira rero mugerageze mushiremo utuyinite dukwiye Allô Mwiriwe neza Allô Ulala nawe nyene yamaze kugenda Allô Allô kumbure nawe nyine yamaze kugenda uri ku murongo hari undi ari ku murongo alo urashobora kuva impande y'akaradiyo gatoya kugira ngo dushobore kumvikana mwiriwe cyane n'inda twakuye ahantu mhm. mwitwa misheri abigihanga ngaho mu ntara ya bubanza ni amahoro ni amahoro cyane ngaho igihanga n'ayahe makuru ariko aravugwa ga misheri tutashoboye kumenya ngomba kuvuga ikibazo cyerekeye iby'amagara y'abantu ibyerekeye mm. iby'amafarumasi adandazwa ngaha mu bisagara byacu mu gihanga mm. imiti baduha naho tuyimira nta kintu tumariya mm-hmm. ariko niyo ariko ariko niyo muganga aba yabandikiye oya oh, amafarumasi asanzwe yego mm. acuruzwa acuruzwa n'abantu Mm-hmm. nasaba rero ko ubugenduzi bw'amagara y'abantu bwatuma tugendura imiti bikora neza kuko uri kuramira iyi miti nta kintu byimarira abantu mm-hmm. ariko rero gamisheri naho nyine imbere y'uko ugenda kugura umuti ni byiza ko umanza kujya kwa muganga hanyuma muganga agaheza akakwandikira umuti uh, akaba ariho ugenda kuwugura kuri muragerageza bushikirangaje n'amagara y'abantu turi bakurikirana amafarumasi ariko araba adanizwa mu binyamisagara arabe ko bigenda neza ariko iyo umuganga wa ukwandikiye ntiweze ukanakugira n'akamaro kuko aba yagupimye agaheza akabona indwara yawe kwihwanye n'uwo muti aba yakwandikiye murakoze murakoze cyane icyo kibazo nari mfite sawa sawa misheli ngaho igihanga urakoze ugira ijoro ryiza murakoze namwe sawa sawa nuko rero ikiganiro nawe iwanyu havugwa amaki muratubwira amakuru hari uri ku murongo alo alo ah, murashobora kuva impande y'akaradiyo gatoya kugira ngo dushobore kumvikana ego ego n'inda twakuye ari hehe yenda umuntu mba kumusaga ariko umuntu aba kumusaga ninde nitwa ndezimana ndezimana ndereyimana ah, imana ngaho kumusaga musaga yahe makuru ga imana ariko aravugwa ku tutashoboye kuvuga mu makuru n'ibindi biganiro mhm. urashobora guhagarara neza ah, tugashobora kumvikana mhm. ego ubu turi ko turakumva n'ayahe makuru ga imana ariko aravugwa ngaho kumusaga musaga tutashikirije iminsi mm-hmm. mutabaza ingene amakuru mutamenye cyane mm. urabona oh ndere imana ntituri ko turumvikana ariko ushobora guhagarara neza mvandiye ndimo mbona mm. uwo manzi ugahagarara gatoya tugashobora kumvikana Allô Allô Oh la la ndaremana turi ko turumvikana ariko byari byiza ko wamanza ugahagarara gatoya tugaje alo alo alo meze neza ego tumeze neza nawe umeze neza ego genda ninde twakuye kawitonzamuri amuri mm. amuri twakuye uri hehe intara ya cyanguzo mhm. neza neza hehe mu kirehe mu kirehe ah. mhm. ngaho none mu kirehe ga muri ni ki na yahe makuru ariko aravugwa reka ntunganire ku ijambo uwo yabivuze byo yuko tugenda kugura imiti muri foromasi ariko ntihagire icyo itumarira ntiyari mhm, n'imishi hano yarahejeje kwivuga n'ingabo mu ntara ya cankuzo eh. mhm, nawe mu kirehe ni uko nyine bimeze nk'uko maze iminsi itanu ndwaye umutwe ariko ndabwo bidongesije ariko none imbere y'uko ugenda kugura iyo miti waramanje uragenda kwa muganga hama muganga arakwandikira umuti yego mhm. Ah, none eh, muraheze mugasubirayo mukababwira yuko wa muti atakintu ah, ushobora kuba wamamariye bagasubira bakabapima bakaraba yuko bashobora kubahindurira tugenda ahubwo baca bakwandikira iyindi nyine ugaca iyindi baca baguma bakwandikira wa wundi nyine mm. mhm. ariko n'abandi bose bo mu kibano ni uko nyine biba bimeze kandi sinzi ko ariko byaba bimeze ariko byo niko bimeze Mhm. ariko rero muraheza mukagenda mugashikira umuganga neza mugaheza mukamubwira ukuntu imbere y'uko ugenda kugura umuti kuri farumasi siko eh. mhm. mukagenda umuganga akaba ari abiyandikirira umuti umeze neza hama mugaheza mugakurikiza impanuro aba yababwiye imbere yo kuwufata n'inyuma yo kuwufata ah. ngo amuri ngaho rero hikirehe mucanka uragize neza sawa turagushimiye cyane ijoro ryiza mhm. nuko rero turi mu kiganiro iwanyu havugwa amaki ah, alo amahoro neza amahoro amahoro yambu n'inda twakuye yewe nitwa nyabandara tuba muri butagana mhm, butaganzwa mu ntara ya ruyigi cyane ya kayanza ni mu ntara yihe eh, muri komine ya buhumuza mhm. ego rero ni dazi ndababwiye nk'umutamenye ego twebwe turafise umuntu yama yatwibye impene abiba eh, bamutwaye ku ikomine mhm. aca yitahira kandi ntacyo bamuvuga intungwa yazimaze Mhm. intungwa zo mu kibanga mugire icyo mutubwiye hanyuma uwo muntu kugira azofatwe eh, ahanwe n'ubutungane ariko iyo yazibye muramaze kuzimufatana nyine muramaze kumufatana itonga inshuro zitari nke yemwe bama bamufashe bamutwaye ntararayo na kabiri acayitahira mhm. ariko iyo mu mubihaye abo mu ntwaro nabo baraheza bagaca bavuga kwike iyo mubishikirije abajeje intwaro hmm. baraheze bakabivuga kwiki urumva iyo bamutwaye bakamushikanayo hmm. bukeye tubona yagarutse ku gatumba twe byaratutangaje ibyo ari byo kwe hama agaca asubira kandi agasubira akiba rero kabisa mugire eh, icyo mushikirije kugira ngo uwo muntu eh, azofatwe ahashikirizwe ubutungane kandi ahanwe Mm. ariko iyo mugiye mu butungane naho mm. hoho baraheza bakabishura iki uwo oh, rara butaganzwa ni mu ntara ya ruyigi nuko ah, ikiganiro naho iwanyu havugwa make aro amahoro neza ninda twakuye jack imabaye mhm. jack imabaye ni ngaho mu ntara ya cibitoke yego n'amakuru mhm. makari aravugwa ngaho iwanyu ribonekeza ibura ry'imiti mu mavuriro ibura ry'imiti kuri hopitale imiti y'ikipirone mpaka mm. usohoke kugura hanze naho uba urembesheje gute pirone mm. ugura hanze kwezi ariko none ibyo iyo mubishikirije abajeje intwaro abo mu magara y'abantu baraheza bakabishurika ni iki gituma iri kwirakena twe nk'abenegihugu tuyumvira mm. ko muri raporo batanga ababijejwe bayitanga mm. eh, kuko iyo habonetse ibura ry'imiti nibaza ko mu manama abaganga bagirana umuti uba wabuze nyine inzira barabishyikiriza mm. ariko mwebwe namwe iyo muri ko muraraba ko ari mwebwe nyine mugira ingorane iyo mubuze iyo miti ntimuheze mukitura abajejwe intwaro kugira ngo baje kuyibabariza biragoye gushyikira iyo uya gushikira intwaro imiryango iba yuguruye ntibababuze gushikiriza ibyiyumviro byanyu biba bicanga nka burya busanduku buba buri ku mavuriro bw'ubukese mugatenze mm. ko batabisoma eh? ariko iyo mubonye batabisomye muraheze mugashikira intwaro ngaho mu kibano bagaheza bakabibashikiriza mu bushikanganje bw'amagara y'abantu yego tuzaturabazura mhm. rero uca mugenda munyaragase mwitura intwaro intwaro ziheze zibishikana imbere ibyo ni gome zibonekeza kenshi urasanga nka fitirone wumva ngo nk'umuganga arayifite indani ngo njye ngo mbabyinure ngaho ngo ndagucuruza umuntu fitirone urumva ko ari ingorane nyinshi mhm. ariko none ibyo muba mubifitiye ibyemezo mukabafatana itonga baba bariko barabaka ayo mafaranga orara nuko jacques ni ngahe mabaye nabo nyine ikibazo ni cya kindi cikena ry'imiti ni amakuru nabo nyine bari kuravugwa ngaho imabaye rero ikiganiro naho iwanyu havugwa amakima tubwira amakuru tutamenye aho muherereye cyangwa tutashikije neza alo amahoro neza ninde twakuye inde ndereyimana mucankuzo mhm. mucankuzo neza neza hehe muri cyenda juru nuko yose mhm. ngaho icyenda juru none ndereyimana ni n'ayahe makuru ariko aravugwa tutamenye amakuru arimo aravugwa kweri mu kintu ikintu ry'imiti byabaye ndazi byifashe mm. eh. eh, gute ngaho icyenda juru none orara yamaze kugenda mu ntara ya cankuzo neza neza muri komine cendajuru kumbure ntibyakunda akagura utunete dukwiye araheza adutelefone kuja ntabasesa nk'uyonze ntitwibuke kuyora twasheshe ibihitiye mu gihugu murabizi amakuba twabonye murayazi amaraso y'abavandimwe amaraso ya bose rimwe yarasesetse kubera idukore mugisho kabiri abarundi tube maso nitwongere guhendwa Twashe she, she. vijana wa sesa nkuyose kuyora twasheshe ibidutandukanya ni byinshi ariko ni bibi ntango yo kumarana amadini ntituyasangiye amadini ntituyasangiye ariko ntiturabipfa ariko ntiturabipfa ndabasabye iyo migambwe ntitwanganishe ndabasabye iyo migambwe ntitujyanishe twirinde abo baduhenda kubera inyungu zabo ega inzu yawe ntiyashya ninde muri bo hazozakuyizimya hatari jewe umubanyi wawe hey tujyana basesa nk'uyoze oh, twibuke kuyora twasheshe twaruka ntiduhendwe ngo tujyana basesa nk'uyoze twibuke kuyora twasheshe twaruka niduhendwe niduhendwe le kiganiro naye wanyu wavugwa maki nuko alo reka niyongere mu gisuru mm, niyongere mu gisuru aho iwanyu havugwa make twebwe ingweke rero dufise kuva mm. itariki zitandatu ibirere ntibigenda neza nta marezo turonka nta marezo muronka yaro wi turi ko turakumva uvuze ngo yaro wi niyongere turi ko turakumva twigikire ibibazo dufite nta murezi turonka kuva itariki zitandatu indwi iraheze hama tuba ritagazeje ibirere ibintu by'imihora telefone abantu nta na twandika ariko mugiye ngaho ku mugwa mukuru wa komine Gisuru mukabishikiriza abajeje intwaro baraheze bakavugana n’aba bajeje ibyo gutuma tumanako Alo Mhm. nuko rero dusigaje iminota mikeya alo alo alo amahoro neza washobora kwigwa nyuma y'akaradiyo uh, gutyo dushobore kumvikana alo wi turimo muravugana na minani w'imunagano mm, minani ariko wakwiga inyuma y'akaradiyo ntituko turumvikana neza minani wakwigirwa inyuma y'akaradiyo gatoya tugashobora kumvikana turumvikana turi turumvikana ariko ni buke buke mhm. aho imunagano hari ko haravugwa make nta Mm. ego ariko mwarabibwiye abajejwe intwaro kugira ngo bavugane nabo n'abajejwe byo gutuma tumana ko amakuru kugira ngo babaze eh, ikibazo aho cyo bacarabaye oh, minane turiko turumvikana neza ah. ego none ibyo nabyo bikaba byari byatanguye ryari gaminane oya bikakurwa nawe turahera amarezo kahereza ikirenga imuyiga turabura amarezo cyane ariko none eh, ko ikibazo cyose muheze mukagitura abajeje intwaro kugira ngo bavugane nabo byega mwana kibabwiye nabyo turavuga kubera ntabwo bivuga amarezo vuba ego bariko barumviriza iradiyo rero kumbure muraheza namwe bwo muce mugenda mu biture kugira ngo ikibazo muheze mu mugitorere hamwe n'abajeje byo gutuma tumanako ntego twawabwira ntiyiragiye isanganiro bujya ntitwari duherutse kuyumviriza ariko ubu muri ko murayumva neza ego ni sawa sawa sawa uragize neza sawa sawa namwe muhezagirwe nuko rero ni ikiganiro iwanyu havugwa amaki dusigaje iminota itatu yonyine gusa kugira ngo gishobore kurangira ego turashobora kwakira nk'umuntu umwe gusa yihuse eh, gutyo kugira ngo Ah, heza tubwire amakuru ariko aravugwa haherereye mu kibanda kiwanja kiwanja haca ni supply mu byanja ahanyene aha hari uri ku murongo alo alo yambu yambu cyane ninde twakuye ni inde niyo kuri desire ego desire twakuye uriye ino munagana mu ntara ya muyinga mm. yego mhm. none ngaho imunagano woho na yandi makuru ariko arahavugwa uretse ibyo gutuma tumana kw'amakuru urara oh, desera nawe nyine hari munagano kumbura agatelefone karamugoye ngiraguma tubwire yandi makuru ariko aravugwa ah, sinzi ko n'undi yuba ari ku murongo wa nyuma muri kino kiganiro turashobora kumwakira alo amahoro neza ninde twakuye ego ninde twakuye ari butaganzwa meranse Mm. ngaho ibutaganzwa uretse iby'imiti uh, batubwiye abandi n'ayahe yandi makuru ariko aravugwa mm. ngaho uh, ego turi ko turakumva meranse nturetse uh, ibijyanye n'imiti ikenye cyane ngaho ibutaganzwa n'ayahe yandi makuru ariko aravugwa tutamenye amakuru y'ubutamenye yewe eh. hari ubwicanyi abanyagihugu abantu barica ababyeyi abake bica ababyeyi abahungu babo mhm. ngo kubera iki orara oh merasi rero hari butaganzwa yagomba tubwire ko hari amakuru y'abana b'abahungu bariko barica abavyeyi babo ko muri agatelefone karatugoye azoheza agaruke ningaha rero ahiwanyu iwanyu havugwa amaki kirangiriye mwakoze mwebwe mwese mwatwakuye muri mu mihinga itandukanye muratubwira amakuru ariko aravugwa ngaho mu kibano kandi mwakoze na mwebwe mwagerageje ntibyakunda mwakoze na mwebwe mwako muratwumviriza erahira irakoze na jenali kuri mikoro albert nduwayo niwe yari atuma ano majwi abashikira reka dusube tubahe isango ku munsi nk'uyu nk'aya mango iwanyu havugwa make nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo n'izi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 mamba kishamba kapaone